arkadaşları liste halinde. Şu 17 kişi ders aldılar, derslerini okumayınlar. Yetkilerin bu okullar gibi. Şafa ve yetkilerin yüklerimize sahip geçmiyor. Çocuğun yüklüde gelip de efendim bazıları çocukların zaten o sezonda cuma derslere gelmesin diyor. Dertlik çıkıyor diyor. Sağlar efendim diyor. Bunları güzel okullar mı? Sor gelirler. Yalan söylemez hepsini işte. Hepsini işte. Yunus geldi. Gelsin okumayın deyince öngür öngür ağladı. Bir acil bir tacizli sahler geldi. Dersini çekmiyorsunuz. Söz olsun efendim çekeceğim. Onun için bu anlattık. Ve sen bir yıldan efendim sen biliyor. Yani kaidin gelsin. Elhamdülillah kaldı. Ondan sonra sol memeyi aldı ve herkes bütün ilk atmaya başlar. Müthiş bir bazı insanlara farklı yapar. Ondan sonra müthiş çok gelir. Ondan sonra sünnet gelir. Temsil devri. Temsilden temsile döndük. Paralaştırılır. Üstada danışılır. Yani tecrübesi şu düşüyor. şeyi ezberler. Onu insan okuyamaz. Çünkü daha tezgin halinde. Yeniden yüz daha ezberler. Oku dedim diyor. Yine düşün düşün okur. Bahçeyi düşünün düşünü. Aşk bırakması var diye. Tehlikeli sızarı verip yanılsan okuyamaz. Ama ihlas gibi ezberlerde yeniden yüz daha ezberler. Allah'ın sözü لنم يكن له سحر وتعاقب ezberlese Allah'ın tehlikeli avuzlarını çeker Allah'ın sıkı okur. Yani senin o letaifin de o hafızın üç defa devir yaptığı gibi tam ezberlese senin hareketinde yurt da böyle ezberlese Allah'ın yurt da böyle olsun bu hafaya geçersin. Hafa da böyle olsun hafaya geçersin. Senin Allah'ın Esrara bütün bir hikmetiyle herkesten Allah dinle başlarında riyasın aklına insan yok çünkü eski idareye nereden döner? Hiç sana hem o var, hem bu var, hem bu var, hem bu var, hem bu var. İleri yakın görürsen Allah dinle başlarında çünkü riyası güvenmez, riyası yok. Hükümet mağarayla şey diyemez. Bu tamam oldu mu nefes buradan kullanmaya başlar fazla. Çünkü Peygamber Kıbrıs'ı elinden biliyor. Ya şimdi bu rabıtalar diyor. Yani Kıbrıs elinden geliyor. Hala asal yok. Kıbrıs'lere yüzde acayip buraya geliyor, oraya geliyor. Barıştıracağım hocam bunların bu rabıtalar. Kıran şeyler bunlar. Bu zaman askerlik Ne başlıyor yani? Diyor ben mi ya? Geliyor. Bir gün daha önce ki anlayacaklar. Zaman yok. Beni tanıyor. Ağabey. Mesela nasıl fena olsa ayağı tutar bu zamanda hiç gene illa bu elinde dua Bunların korkusunun Allah la ilahe illallah nedir? Koku görünür ama lakin bunlar sefer gelmiyor ne bir fena olsa ayağı tutar bu zamanda buna bakmak Allah'ın batıdan aslında infaz alıyordu. Ve hayfler kırmızı yapıp baş alınları ne olacaklar? Hazreti Ölücü'ye buna İslam'a doğru. Eskiden iyi olan bir İslam çok fena olan. Değil mi? Ben eskiden iyiydi. Vardır ruhu yok. Şimdi herkese İslam'a gidiyor. İslam'ı da yapmalı. Herkese yapmalı. Buna İslam'a doğru. 不要紧，我有些话要讲，你忙完了嘛，别玩。 seria uma boa razão de bildiğin söz var. Ona mahsus kalınan damardan başladı, hüccet verecek bir hatta ona da verilmiş. O hastalarla cemiyetine verecek, bu alimler cemiyetinden bir söz verecek. Ona bu ağzalar böyle duyulur. Yani hüccet ve duyulduktan sonra hatta ona da verilmiş. Amin. O

diniyle, Rabbay Celal'ın diniyle, diniyle, şeyle bulmuşsun. Ve arkadaşlar var mı? Tecavüzüne yapıp olsun diye göstermiş olacağım. Ne inşaatı konulacağım, sen buna kadarı zamanı gelince, Müslümanların haber verirler, Allah'ın izniyle haberleri tesis edilmiş şahidi gösterme. Seni tutarmasın. Yaklar. Diyor ki, bir yedi taze ıslah haber verirler. Hazreti Gerçek, bir yedi taze hizmet ettir. Şahidi Gerçek, böyle yüksek kitap olur. Seni tutarmasınlarsa yalan söylemek yarar. Tepkilesi Ezra yazmış. İlla Allah'ın yolunu, Hazreti Gerçek, Allah'ın yolunu göstermek. Yemkinin iktidarda hizmatta Beyin kitap okudum Bizle Allah'ın yerini gösteriyle Yemem Birincisi Bütün Allah'ın yoldan Allah bileceğini Hiç kimse gitmedin Allah'ın havayını Kitap okudum Yani Allah'ın yerini gösteriyle Yemem Birincisi Yemem Birincisi Yemem Birincisi yani bunda Yok öyle de. Var bir mecbur dinleyin de al falan. Benden de razı olur. Geldiğinde ihlak olur kalbinde duydular. Başkası onlara zararı kendine İhlas ne cennetin cennetliği ki, ne cehennemin korkutusundan, sırf Allah'a Allah rızasında bir ibadet etmeden olur. Cennet cennet olmasa, cehennem olmasa, Allah beklemez namaz kıldıysa, biraz yürümez de yapmaz mı cennet? Emir Allah'tan yapmaz. annemin tatmini. bilmezler. Hadi bunlara yani dediğim gibi yuvanı babam bir tek rahmet yerden ilettik ya. Diyor ki yani tartıma haber verdi. İşte haberle diyor. Toplantı yüzüyle itiraz etmiyor. Bununla beraber böyle yaptık. Bir olacaktı ya. Babamın çok yüzden itiraz ediyor. İtiraz oluyor ki. Yani tartışmıyor ki biraz muhabbet babamla bizim aramızda güzel efendimin gözlüğünü fakir ettim. Geldim ve sizin aramızda ettim. Bakmanın daha istendiği görmenizde buna aldım. Ciddi efendim. Ve ünlü halifesi babamla bizim aramızda öyle mi? Yani صلي وسلم وبارك على أشرف نور جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين صل وسلم وبارك على أشرف نور جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين

Tek sevk şölesidir Hakta bürhanım benim Gözlerimden nur hayalim Bir buhurdan sanki gönlüm Hep yanıp tütmektedir Ah nasıl bu son teselli Kalbi suzanım benim Çok şükür sohbetinden feydalıp Hak için sevdim bu yüzden Ben ki hufranım benim Bir daha görsem cemali Pakini derken hemen Ansızın uçtum hudaya Derdi derman kemali izzete Ama gün geçtikçe matem Göklerde yürek Önet derdine Elhasıl feyzi Ondan aldım geldik kadına